mar'atu kulluha auratu mace gaba ɗayanta al'aura ne illa wajahu hawa kafaiha sai abin da ya shafi fiskanta da kuma tafukan hannunta gaba ɗaya mace al'aura ce illa wajahu wa kafaiha sa'annan tabaraka Wata'ala yake cewa wa kullil يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك عدنا أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما نعم tabaraka wa ta'ala yake cewa wa manzo sallallahu alaihi wasallam ko mu gane wato idan aka wato addinin musulunci al-islam <clears throat> asaluhu at tawakkuf musulunci asalinsa shine at tawakkufi. menene tawakkufi? manzo sallallahu alaihi wasallam a samu yayi abu sai ka yi shi sannan al'ibiratu bi umumin labzi labi bi kususi sabab muna so wannan abun ya zamto mutane an fahimce shi sosai an gane idan aka gane wannan to kome zai zo da sauƙi. ka gane cewa tawakkufi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yi kaza saboda haka shi ya sa na yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi kaza saboda haka shi ya sa na yi. an yi kaza a gabansa bai ce komai ba shi ya sa na yi wa'annan su ne kai hatta ma aka ce idan aka samu tsakanin aikin annabi da faɗinsa wanne za a ɗauka malamai suka ce za a ɗauki mai faɗinsa a kan aikinsa har wannan duka sai an warware maka idan ka samu tawakufi shi kenan ra'aitu nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli liza fasalli فصليت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤتي الزكاة لذا أكست الزكاة وأعطيت إلى غيري هكذا وهكذا هكذا أشي قبات الإبادة ناقى النبي صلى الله عليه وسلم ya yi sallah saboda haka na yi sallah na gan shi ya yi azahar saboda haka na yi ya faɗi ai zahar. saboda haka ne ya yi la'asar ya yi tida zakka yi hajji yi kaza ya yi kaza saboda haka ne ban gan shi ya yi kaza ba saboda haka ba zan yi ba ka futa kin futa shi ya sa? Allah Maɗaukakin sarki ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika ya manzo Allah sallallahu alaihi Sallam ka faɗa wa matekunka wa banatika ka faɗa wa ‘ya'yanka wa nisa'il mumini na da matan mumine gaba ɗaya Yudinina na alaikin na min jalabi bihin na zalika adana an yi wala yi fala annabi sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukacin sarki ya ce ka faɗawa wa matanka ka fada wa ‘ya'yanka ka fada wa mutane gaba daya wato matekun mutane musulmai gaba daya su rinka ainihin wato saka tufafinsu su saukar da tufafinsu su sa shi yadda musulunci ya tsara a sa tufafi ki rufe ko'ina gaba daya a jikinki ki yi fita irin na musulunci ki ɗauko kimar kisa mu gane kimar ba himar ba wannan akwai matsala a wannan larabci wani bar da baka tsammani ma sai ce maka eh himar ɗinta ne kaza kaza kaza sai ka gama wadda ma ya san meye ne karatu wani eh jakinki kaza kaza yake ta cewa jakinki ai jakinkin nan eh kaza ki sa shi kaza kimar yana da kyau mu gane meye ne larabci lugatuna masdaru izina. kullu arada an yu'raf tariq al-islamiyya labudda an yarjiya ila arabiyya duk wanda yake so ya san tarihin musulunci ya san yaya musulunci yake dole sai ya koma mai harshen larabci ya san shi tukunna idan baka san larabci ba akwai matsala a tafiyanka ba za ka taba gane yadda karatu yake ba wannan shine yace to su rinka ainihin sa jilbab nasu tufafinsu su sauke shi ya isa inda ya kamata ya ja ƙasa ya zo kwata ki shiga da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kika ja shi kika je kika shiga kwata da shi to zai tsarkake shi wadda yake gaba da shi ma'ana ki shiga kwata da tufafin ki wuce ki je kike salla da shi babu matsala haka idan kuna yi shi yafi za a gane ku intattu ne ba bayi ba yadda ba a cutar da ku ba saboda a da <clears throat> wato alamun gane cewa wannan ita ba ya ba ce baiwa ce shine a same ta babu tufafi isasshe a jikinta a same ta babu me babu tufafi isasshe a jikinta ki sa ki har ƙasa ki ɗauko wannan ɗinki ki sa niƙaf ɗinki ki sa safa za a hau mashin ki tokon wando da safa shi ne shige na musulunci ya jama'a wannan shi ne shigen da ya dace musulma haka shi ya fi ba za a cutar da ke ba waɗanda suke wato masu ha'intan ko kuma waɗanda suke wadda za su zalunce ki za su gane cewa ke faɗa ce ba baiwa ba ba su yi menene ba su cutar da ke ba haka ta tabaraka Wata Ala ya faɗa ƙarsai ke cewa shine meme wa kanan laku gafurar rahima Allah kuma shi ne wato mai gafartawa bayi kuma mai tausaya musu saboda haka ki tausaya wa kanki ya zamto kina shige yadda musulunci ya tanadar in za ki fita ki shigen da ya kamata ina za ki je ki san wanne irin shige za ki idan aka ba da maganan kariya ko kuma tsari wa me wa mata dole sai an ba da me su ma mazan sai an yi musu wani katanga tabaraka wata ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لا تد... يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون تبارك وتعالى يكتوى يا أيها الذين آمنوا ابن مسعود يكتوى idan aka yi maka wannan kira ya ayyuhan ladina amanu ko ya ayyuhan nas sai ka saurara ya ce fa'inna rabbaka yunadik tabaraka wata ala abdullahi dan mas'ud ya ce cewa ubangijinka ne yake kiranka gane a kowa fa kenan shi yasa muka ce al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sama karka ce da wayan san wai na da ake yi a da kai ake yi ibnu abbas yace fa inna rabbaka yunadika saboda haka fa'a'irhu tam'aka ubangijinka yana kiranka ka ba shi aron jinka idan aka yi wannan kira ya ce ubangijinka yana ka, saboda haka ka saurara da kyau ka ji me za a faɗa maka ko kuma a hane ka a yi umarni da wani abu mai kyau da za a faɗa maka ko kuma a hana ka wani abu mara kyau ko a sa ka kai abu mai kyau ko kuma a ainihin hana ka mummunan abu sai aka ce maka ya ayyukan ladina amanu la Kulu, buyutan gaira buyutikum hatta su yake cewa tabaraka ala ya ce ku waɗanda suka yi imani kar ku shiga waɗansu gidaje waɗanda ba gidajenku ba hatta ta stani su har sai kun me har sai kun nemi izini hatta ta stani su wata sallimu ala ahaliha saboda haka karka yadda mace tana tsare a gida ko gida ba naka ba ka zo kawai ka yi ne ka shiga ba tare da ka yi sallama ba ina musulunci bai tsara wannan ba saboda haka sai ka yi sallama wata sallimu ala aliha zalikum lakun lakum ta Zakaru. wannan shi ya yi muku ya fi muku alkhairi idan kuka yi tunani ai kawai ka fahimci cewa tabaraka wata alana na ya faɗi wannan kawai ya ya ishe ka kawai wato ka gane abun yana da matukar muhimmanci sosai shi yasa muka ce idan aka yi magana ka ji kawai da kai ɗin ake yi kuma da kai ake yi kar ka shiga wani gida har sai ka nemi izini ka shiga ko kuma yaya ai a gaba ka ce fa'in lamta ta jiru ha adan fala ta dukuluha فإن لم تجدوا فيها أهدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن كان لكم فارجعوا وإن قيل لكم وإن قيل لكم فارجعوا هو أزكى لكم نعم tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa yace yace fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum sai ka kai sallama babu kowa a gidan shiru to kar an ma shiru to kar ka yadda ka shiga har sai an baka izinin ka shiga saboda haka wa in lakun lakum murji'u farji'u idan aka ce muku ku koma ku koma kar ka damu ka zo ka ne wajen abokinka ka yi sallama ko mu gane ba a yin sallama kawai kana tare da kofa kawai ka zo ka kai sallama a'a za ka koma gefe koma gefe sai kai yi kai sallama yana da damar ya ce maka ka koma kar ka damu wa in kila lakum murji'u farji'u huwa aska lakum wallahu bima ta'maluna alim nan ko ka ne kai ne aran mamala wa in kila lakum murji'u farji'u huwa aska lakum wallahu khabirun bima ta'malun ko ta yamu malamai now to abin da dai muke son mu isar shine idan aka ce maka ka koma ka koma hakan shi ya fi daɗi a zuciyanka huwa askalakum wallahu bi wallahu bima ta'maluna ali Allah game da abin da kuke aikatawa ya sani tabaraka wa ta'ala ya'lamu ka'inatil a'yun wa ma tukfi sudur ya san abun da yake cikin zuciyanka da abun da idonuwanka suke kunshe da shi saboda haka idan aka ce maka ka koma ka koma wannan duk muna kawo shi ne a ƙarƙashin tsari na gida na mata misali har yanzu muka je aya na gaba tana ce mana laisa alaikum junahun an tadkhulu buyut no. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة على أهلها متاع لكم لا تدخل ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة متاع لكم نعم nan wallahu bima ta wallahu kabirun bima amalun ba mu ko ba a jawo ba insha Allah za mu yi kokarin mu hararo me ake ciki tabaraka wa ta'ala yake cewa laysa alaykum junahun an tadkhulu buyutan an tadkhulu buyutan laysa alaykum junahun an tadkhulu laysa alaykum junahun tabaraka wa ta'ala yace babu laifi a gare ku an tadkhulu buyutan wato ku shiga gidajen da mata'ul laku gida nan gaira maskunatin fiha mata'ul ka jazakallah babu laifi wato ku shiga gidajen da suke gaira maskunatin fiha gidajen da babu mazauna a gidan babu me mazauna a gidan mata'un lakun don ku ɗan ji daɗi na wani lokaci ku fita a nan malamai suka ce irin wa'annan gidajen su ne ka buyuti tijara kaman gidaddajin 'yan kasuwa wasu suka ce a wato ka buyuti diyo kamar gidaddajin wato baƙi wasu suka ce a ka buyuti makata wa gairi. kaman gidaddajin makka da sauransu duk idan ka ɗauko zai ba baka ma'ana guda nawa guda ɗaya idan ka sai ka buyuti tijara gida ne na 'yan kasuwa yau muna yaushe laraba akwai 'yan kasuwan zage da muke da shi wadda in sun je kwaimawa suka ci kwaimawa ko suka ci dukku za su kwana a dukku idan suka kwana a dukku wannan a irin gidaddajin za su kwana idan suka kwana a wannan gidaddajin za a san maka da su da sassafe mota ta sake kai su kumo, idan suka ci komo alhamis za su kwana a can sai a gangaro da su lariski in suka ci lariski za a gangarar da su sai su tafi kwaya in suka ci kwaya za a gangarar da su su tafi alƙaleri in suka ci alƙaleri za a gangaro da su su tafi habuja in sun ci habuja nan ne gida za a yi kwana ɗaya biyu sai a koma buyutus tijara sai aka ce a ah, ka buyutu diyo kamar irin fotel kenan za a iya daukan wannan ko kuma aka ce ka buyutu ka buyutu makkata kamar hotel na makka idan ka je aikin makka za ka samu akwai gidaddaji da ake gina wa baki yawa irin wa'annan gidaddajin aka ce za ka yi sallama sallama guda ɗaya sai ka shiga saboda gidaddaji ne wadda ba su da me ba su da mazauna a gidan mu gane da kyau saboda haka mace tana tsare a cikin gida ba a son a yi mai a yi kutse kanta ko a yi kutse a gidan saboda tana cikin gida a tsare ko mu gane wannan da kyau in kana so ka ba wa mace hakkinta sai ka yi mai sai ka dawo kamar mijin ta tukunna shi yasa muke ta muku mata ku 'yan gata ne musamman in kuka kuka riko da addinin musulunci ku yan gata ne komai yi muku za a yi kai to me zai hana ki kula da yadda za ki gabatar da al'amuranki na addini in kin fita cikin wannan kai malam ko mota ka shiga maganan gaskiya ke ko mota ka shiga idan ka gama ce ta zo ainihin da wato ta sa hijabinta har ƙasa ta sa safa dogon wando ta sa ta sa niƙaf to ko mota kuka shiga sai ka yi kaffa-kaffan shi ne na lalurin da za a zauna wani jikinsa yana taɓa wani amma sai ka yi kaffa-kaffa da ita wannan shi ya fi wacce ayan da muka kawo shi ya fi za a gane kuku suwaye yadda ba yi mai ba bara a cutar da ku ba hatta fa hijabin da ki saya kawai gelin kawai in kin ji gelin kudin da gele yake da shi kawai sai kin yi mamaki sai a dinka hijabai wani guda nawa to gashi gen da za ki a karrama ki a san ke san me kike yi kai a game da ainihin abun da ya shafi wato shiga gida akwai ayan da take magana game da cewa ya ayyuhal ladina amanu duk mumine ake magana ya ayyuhal ladina amanu la la tadkhulu buyutan na gaira maskunatin fiya wannan mun yi liyasta'dina liyasta'dinukum alladhina malakat aymanukum na <clears throat> na'am na'am liyasta'dinakum alladhina malakat aymanukum walladina lam walladhi lan yab lam yablugha al-hulma minkum thalatha marrat min qabli salatin al wahina ta hina tad'una thiyabakum min az-zahira wa min ba'di salati al-isha'i aka ce salasu auratin lakum laysa alaykum junahu wala in ba na manta ba dawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd كذلك نعم تبارك وتعالى yake faɗa a ayan saboda bata zo gaba ɗaya ba amma abun da Allah maɗaukacin sarki yake faɗa a ayan yace liyastazinukumul ladina malakat aymanukum wal ladina yablughu lan yabluguna minkum lam yablugha lam yablugha al minkum thalath marrat tabaraka wa ta'ala ya ce wato su nemi izini a game da shiga kawunanku alladina malakat aimanukum walladina lam yablughul hulma minkum wato bayinku da waɗanda suke basu balaga ba daga cikinku su rinka neman izini a kanku idan za su shiga shine wani sahabi yake cewa yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce masa a asta'zinu ala ummi annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am shin zan nemi izini a wa na idan zan shiga wajenta yace yi mana kan ya sake tambaya aka ce kai a turidu an tara can. shin kana so ka kalle ta ne babu tufafi a jikinta ta ce a ya ce to ka yi mata izini duk lokacin da za ka shiga wannan ana samun matsala a wannan wajen ya ce lokaci guda uku haramun ne a gare ku ku shiga wa mutane a gidansu ba tare da izininsu ba aka ce min kabli salatin fajiri akwai kakun sallan ne alfijir ma'ana kakun sallan asuba ka je kawai ka shiga mutum ka masa sallama ka shiga gidansa a'a ba a so haramun ne a wannan lokaci wakina da'una siyabakum min az-zahira da lokacin da kuke ainihin ajiye tufafin ku daga gadon bayan ku malamai suka ce wato irin ainihin wato eh, imamul ƙurɓadi yake cewa wannan shine waqtul qailula shine lokacin qailula Nan, nan, yawa laifin. shi ne lokacin ƙailula wanne ne lokacin ƙailula ka lura mafi yawanci irin an yi a zahar ɗinnan? nan za ka samu daji mata da sauransu ana kwanci ana bacci ana dai ɗan futawa zuwa wani lokaci an cire kaya ana ɗan futawa wa min ba salatin isha da kuma bayan sallan mai isha ke cewa salasu auratin lakum wa'annan aura ne haramun ne akan ku kudin ka shiga wa mutane a irin wa'annan lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallam na'am annabi sallallahu alaihi wa sallam ko sauran bayani kuma da yawa ba na'am annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aiki wani zuwa wajen wato ainihin Umar dan Khattab yake ce masa yake ya je ya same shi ya shiga ya sallama ya shiga a irin wannan lokacin <clears throat> Umar dan Khattab yana kunce, ya farka ya tashi sai ya so a ce wannan ya ce Umar dan Khattab ya ce ya so a ransa ya zamto an hana mutane wato masu ƴan su suna shiga musu a wannan lokacin yana faɗan haka a ransa yana zuwa gun annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya samu an saukar da wannan aya umar ɗan khattab ya faɗi ya yi sujjada Shakira lillahi ta'ala yana ainihin gode wa tabaraka wa ta'ala wannan da irin waɗannan abubuwan umar ɗan khattab yake samun wani abun da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa muhaddas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina kun fi ummati muhaddas fa’umar. umar idan dai akwai muhaddad a cikin al'umma na to shine Umar dan Kadda in yayi magana ya tunani kan kaza sai a saukar in yayi tunani kan kaza sai yace in dai akwai muhaddadi a cikin al'ummansa amma babu muhaddad a cikin al'umman Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai a cikin banu Isra'ila akwai muhaddad shine wanda yake samun wa'ansu abubuwa kamar na ilhama wani wani abu ya so kaza sai kaza ya faru mu gane wannan da kyau saboda haka akwai ayoyi da dama da suka yi bayani mataye su zauna a cikin gidajensu wa karnafi kunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula ku zauna a ainihin cikin ku kar ku rinka yin fita fita irin na jahilai na farko ya zamto suna yin me mace za su fita a wancan lokaci sai su ɗaura ƙarfe ko wani sarƙa a ƙafansu saboda wai ka rinka kallon su haka wannan ba ƙaramin masifa ba ne ki ado ki zauna a gida wata in za ta tafi ne ma nan ne za ta yi ado ɗin yaro da ya gama mansa tana shi ya san tafiya ya tashi saboda haka ku zauna a cikin gidaddajinku kar ku bayyana adonku sai a mazajenku da waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a ayoyi guda biyu da muka ɗan tsallake su ban ɗauka lokacin ya tafi haka ba saboda haka za mu taƙaita a nan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa kuskure da muka yi Allah ya fi mana amma mata ku rinka shige irin na addinin musulunci subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa tubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah wa السلام wa الله wa ما malam شافئ muhammad. Allah madawacin sarki ya saka maka da alkhairi tare da alam aran Allah ya sanya ku a gidan aljanna malam ya ja hankalin mu sosai game da rayuwa na mata wanda mabu'i ne mai fadin gaske kamar yadda ya fada ya dauko bayani wanda bai je inda yake so ya je shi ba kun ga lokacin